infectoi cae purezzo de la atmosfero. De plurai iaroi, medicinistoi occupigas pri grava san problemo, quiu tushas homoin en la tuta mondo. Gi estas la aperado de la tiel nomatae superbacterioi. Ili povas infecti plurain corpo partoin, cae montrigi ciel microboi tre resistai al antibioticoi. Tiui bacterioi aperas principe en hospitaloi, kie oni abunde usas medicamentoin cae aliaen substansoin por eviti infectoin. Tio causas che ili selectigas kiel estuloi capable resisti tiuin substansoin en tia grado che povas ocasi che neniu non tempe conata medicamento povas ilin mortigi. Oni comprenas che tiai infectoi estas severegai cae ofte fatalai alla pacientoi. Oni nomas tiun fenomenon bacterio resisto. Monda san organiso declaris che gi estas urgia problemo inter la dec plei gravae minatsoi au la tutmonda sano. En la iaro 2012, tiu fenomeno crescis ie pli ol dec vin procentoi, compare cun 2017. Oni consideras che bacterio resisto ligigas alla relatoi inter homoi, bestoi cae medio, crom la troa usado de antibioticoi por curaci homoin cae bestoin. Anca la aquo povas plenumi rolon en tiu complexa fenomeno. Fresha China esploro gita en la monde conata revuo Lancet Planet Health jus el trovis unu plian factoron por la disvastigado de tiu dangera fenomeno. Lau datumoi prenitai eu cent dec ses landoi, oni unua foie ligis la malpurezon en la aero al la resisto de bacterioi contra antibioticoi. Oni analisis pli ol dec unu milionoin da bacteriei placoi, cae pli ol quardec tipoin de contraobacteriae medicamentoi. En la statistico oni inclusivis diversain factoroin cioi povus influi, la locan aquon, la basain san remedoin, la demografion, la educo staton de la logiantaro, cae multae aliae. Ili concludis, che ancao la aero gi povas transpassigi land limoin cae disvastigi la concernan resistemon contra antibioticoi ie grandai distanzoi. Seque, estas urge plibonigi la qualiton de la aero cae blocchi la atmosferan iradon de tiui factoroi. Tio concernas alien aspectoen de la socia vivo kiel moroi, educado, cae politico. La nova studo montras che solvi la gravan problemon de bacterio resisto implicas multaen flancaen decidoen, kiui concernas la tutan socion ancao relate la natur medion.